shafa hannaye zuwa nan shi a farilla amma shafa har zuwa wannan sunna ne kun gane to hmm? ya saba da alwallah wadar batul ardil ula ko dukar kasa na farko taba kasa na farko farilla ne amma na biyu sunna ne wal in mutum ya fara kuma sai ya gama kada shi yanke wadda kullu wakati kuma ba a yin taimama a tsaya ana jiran lokaci sai dai in ka domin wajibi ne lokacin da sallah ta taho duka nemi ruwa saboda haka wato ba za ka yi taimama ka yi jiran eh, lokaci ba kun gane amma kamar misalin mai rashin lafiya wanda yake bai da bai da abin nan ah, bai iya taɓa ruwa in za a yi sallah sai ya ta waje shi yau taimama in ya so shi komi abin nan kun gane wata saluhu bis salati kuma yanzu ya sadu da sallah wasa idu huwa turaba an ce yin taimama ga wuri ba abinda ke nuhi da wurin nan wato turbaya ko tubali ko da tubali na kasa wanda an kayi inda ba na siminti ba kana yin taimama a kansa walhajar ko dutsi wanda yake haka yake wa ko kuma da tsakarin ruwa duk ya rufe ƙasa babu inda za ka samu sai kai akan a kansa wal halhal ko tabo sai ka taba ko da ka taba kaɗan kaɗan don ka kaso gune ko ka da shi wani abu zalika don kuma cin wannan amma ba a yi akan ciyawa wala ya juzu jissi ba a yin taimama ga abin nan uh, siminti garin dutse da kwafe shine al almadabut wanda an ka dabe wal hasiri kuma ba za a yi akan tabarma ba wal khashab ko wani uh, kyame haka ko wani uh, abin nan katako ba za a yi taimama akai ba ko da akwai kura akai wala shi ba za a yi akan ciyawa ba wani abu da makamancin sa waru khasalil maridi an yi rangwame ga mai rashin lafiya fi haidil hajar kamar bango na dutse wanda yake ba rufe shi da siminti ba ko da farar ƙasa shi taimama a kai kun gane ko da mai lahiya ne na dutse ko tuba ne illam ya ji munawunan in bai samu mai ba shi gaira kuwaninsa ba wasu nan hu sunnonin taimama tajdidu sa'idi li yadayhi in ya taba na farko an ce farilla ya shafa mu huska kawai to sannan ya koma tabawa sunna ne don hannaye ko da yake shafa hannu wa farilla ne zakuwa nan amma ba zai yi shi ba sai da shafa ta biyu kun gane to ina ne wa masu ma bai na ku'ayin da shafar abin da tsakanin ku'o'i wal mirfiqaini wato kenan zira'in nan ka shafa shi to ina ne wattartibu sannan jerantawa in ka fara kuma ka yi wannan sannan ka huska sannan hannaye wa fada'ilu musabban shi at-tazmiyatu cewa bismillah lokacin farawa wa taqdimu al-yumna ala al-yusra gabatar da dama akan hagu wa taqdimu zahirin zira'i sannan gabatar da zahirin zira'i bai sai an kawo sannan a yi ga ciki to ina ne ala batinihi eh, bisa gabatar da bai bisa ga cikin hannu wa muqaddamihi ala mu'akhirihi nan ne muqaddam farko sannan zuwa karshe tun daga kan ya za ka fara mun gane wanda waƙir hukar wulu kuma duk abin da ke walwale ke walwale shi kama alwalla ne duk abin da ke walwale alwalla yana walwale taimama eh, da ƙari kuma in ka yi taimama tun baka ce Allahu akbar ba ga ruwa ta ɓaci kun gane wala tu salla ne ba a salla farilla biyu bi taimin taimama guda kai taimama guda farilla ko wace sai da nata domin gabanin kai yi kowace farilla wajibi ne ka nemi ruwa saboda ka taimama da kai wacce ba ta isa wannan wa man taimama li ta amma wanda ya salla don yayi wata farilla jaza la hutun nawafil ya halatta shi filoli ba da ga wanda ya halatta shi taimama din to in ya yana yin nafiloli bayan ta ko da shahayi da wuturi ne eh, eh. Mm. in ruwan nan wata koda ka gama sallah ne inda akwai lokaci musabbi ne ka sake ka gane mm. akwai inda yake wajibi inda yake wata ruwan da ka aje ne kan manta ka kai ta nema sannan bayan ka gama sallah sai gashi ka tuno wajibi ne ka sake sallah ka gane to ina ne wa masul musafi ko mutum abin nan yana iya taba qur'ani da taimama wanda ya salla da ita wadda kuma yana iya yin tawafi da ita wa tilatu ko karatun qur'ani inna wa zalika amma da farko tun da zai yi taimamar ya ce zan yi salla azhar in yi waɗannan abubuwa wata sala kuma bi salati da gama salla kuma sai ka yi su wala mi kharijul al kuma lokaci bai hita ba in ya lokacin da ya ta kuma shikenan Wa jaza bi tayammumin nafilati ya halatta in mutun ya tayammuma yayi nafila kun ma zikira ya halatta shi tashi da wafi ko ya taba takardun qur'ani ko shi abin nan illa al-farita amma ba za ka yi tayammuma kai nafila ka tashi kai farilla da ita ba wa man sallal isha'a bi tayammumi wanda ya salla isha'i da tayammuma qama li shafa'i ya iya tashi ya yi shafa'i wa lusi da wuturi ba da bayan in bai tsaya ba min gari tasirin ba da jinkiri ba man tayammama min janabatin wanda yi tayammama saboda janaba bai samu ruwa ba tilas ya san yana yin tayammama don rashin ruwa ga wanka al walla ba kun gane kun to shi shikenan sai mu aje to kana da gatanci eh daban naka daban hmm. ka yi shekaru ta kana da tura kanka mai kyau na ta eh. tana kwana da kana kwana da eh. to duk ta taba kai kuma ai duk da haka Eh? wato mutane na cewa wato ana cewa da kulli laƙitatin filhayi da kulli saƙitatin filhayi na laƙitatun wa kullu mene wa kulli saƙidatin eh, filhayi li kulli saƙidatin filhayi laƙidatun wa kullu to naman ta saura duk abin da ya faɗi akwai mai cinta gare shi Eh. ko eh, in wani ya ga wani abu ba ya so ne sai ya kara turiya in wani ya gani sai ya dauka yana murna to shi ke nan eh. a'a kai ɗaya da kayi abinka to Wani yana tambaya akwai wani hadisi wanda aka rawaito daga aisha cewa annabi bai taɓa kwanciya ba sai ya yi addu'a ya tuba jikinsa a'a an dai ta dai ce in ya kwanta wato yakan yi yakan yi abin nan qul huwallahu da birabbil falaq da birabbin nas yana mm, mm, abin nan tohawa shafa ga jikinsa wai akwai daga cikin sahabban annabi da suka fita zuwa wani yaki suka sami sarkin garin maciji ya cije shi aka nemi ɗaya daga cikin sahabban ya yi addu'a ya ce ba zai yi ba sai an ba shi eh ba ba maciji ba ne wato kunama ne wasu sahabbai ne ba yaƙi sun tafi ba wato sun tafi dai abin nan sun ka tafi waɗannan mutane su saukar da su suka ki saukar da su cikin wannan hali sai kunama ta ciji a shugabansu suka ce bari suka nemi magani ba su samu ba suka ce bari mu ga mutanen can ko suna da magani suka tafi suka ce gudansu ya ce eh ina da addu'a amma ba zan yi ba tunda ku ba mutanen kirki ba sai kun ba mu ne abu suka ba su kati'a eh, min ganam yanki na abin nan tumaki ko awaki ya yi ya karanta fatiha ya tofa masa ya warke sannan sun taho za su ci suka ce to wannan ba mu sani ba ko halal ne ko ba halal ba saboda haka abin na kada mu ci sai mun ta mun ga annabi sun ka ta sun ga ma annabi yace abin na halal ne ku ci ni ma ku kawo min shi don haka an ka ce khairu khairu ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi ka gane to wannan abin nan zai ce abin ya halatta ka ce wani ya kawo kai masa addu'a ko <laughs> a idan mutum ya to ce min addu'a wa addu'a ana son abin da ka ce ma dan yi min addu'a an ce ku roƙi Allah da harshen da ba ku saba masa ba kuma annabi sallallahu alaihi sallama lokacin da abubakar za shi na hajji ya ce latan sana min da awatika ya ababakar kada ka manta mu da addu'o'inka ya ababakar kowane musulmi shi addu'a ga kansa shi addu'a ga yan uwansa musulmi waɗanda sun ka mutu da waɗanda sun ka a addarai walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana atamim lana an rabbana ghfir lana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu wannan to zaka ce shine sana'a ka <laughs> kun gane eh, addu'a ba ta zama sana'a mutum Eh, saboda haka kowane dan kowane musulmi yana fatar dan uwansa ya masa addu'a mm-hmm. mm. to na farko idan mutum ya yammanta bai kabbar harama ba har ya yi rukudi. ya kabbarta Allahu akbar sannan ya tuna bai kabbar harama ba to sallar shi ba ta ce amma sai ta bin limami Hakanan kuma inda yake yana bayan sallah ga asuba bai tuna ba sai abin nan bai wutirinsa ba to sai ya tuna cikin tun bai sallama sallah ba na ce bai yi wutiri ba akwai ko lokaci yana yi shi su kamin shi sallar asuba ta ɓaci to bayan haka nan in ya tuno abin nan wata sallah wadda ta kubce masa gabanin wannan to ko kuma in yayi dariya kuma bai yanki dariyar haka nan yayi bushi ka gane bai iya yanke sallah sai ya ci gaba sai ga dariya in yana yanki dariya shi bari shi kabbarta ka gane ga wata ga wasu yin abin nan wani yana cewa ni ne matana za ta tafi gida sai na ba ta alkur'ani ta kai ma babanta na sa cikin akwati ko na yi laifi a'a tun da wata qur'anin na an ɗauka cikin kaya ba shi an makasudi ga ɗauka babu komi ko da wanda ba musulmi ba ya ɗauka yaya lafzin gaisuwa mai atishawa yake wata idan mutum ya ce shawa ya ce alhamdulillah wanda ya ce shiya bai ce alhamdulillah ba sai ka kyale shi amma in ya ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah shi kuma shi mayar ma ya ce gafara Allah lana wa lakum ko Allah ya hadi hadikum Allah wa yasluhu balakum ko ya hada duk gaba da hmm? in yana sallah bai ce alhamdulillah kai kun ba za ka ce mai rahmaka Allah ba don kada ka bata masa sallah to shi shi ka ga shi gongo ga annabi ya ne alaga wala eh. mutane suna roƙon alhaji ya kowane lahadi hmm. ko da kana nan ko baka nan hmm. kowane lahadi hmm. rika zowa yana koya wasu harkon qur'ani ranar lahadi wannan yana da kyau yana da kyau karai aka ce a bari sai an zo an sheda maka na to wannan haƙin ku ne kuma haƙin malayin haya ne ni ina son a yi eh, domin wanda ya iya duka ba sai ya nemi wani izini ba kun fahimta ko wajibi ne gare ku koyi karatun qur'ani duk wanda yake yana iya karatun fatiha yana iya koyo yake koyo yayi sallah haka nan babu ta babu sallah shi babu sallah wannan nabi shi amma in mutum ya koya ya kasa to shi akwai sallah shi sai dai babu sallah wanda ya bi shi wanda ke iya koyo eh a rushe wannan takwan to in haka ne to gobe za mu so mai Allah ya yarda gobe lahadi wanda wa gobe lahadi za a so karatu na wanda aka tambayar da malam bayana koyon qur'ani wajibi ne a nan wajen